o'ttiz to'rtinchi trek vahoi sanai sitta va ishrina va tisa mia to'qqiz yuz yigirma oltinchi yil voqealari bir ming besh yuz o'n to'qqizinchi yil voqealari shanba kuni muharram oyining g'urrasida hoja seyyoron kelildi pushta ustida yangi ariq kim chiqarilib edi yaqosida shurb majlisi bo'ldi saboh otlanib regravonni sayr qilib said qosimning bulbulining uyiga tushib suhbat tutildi saboh andin otlanib majun yeb borib belg'arg'a tushdik beul kim oqshom ichilgay sabohi sabuhiy qildik namozi peshin borib durnomaga tushildi shurb majlisi bo'ldi erta sabohiy qildik haqdod durnomaning ulug'i bog'ini peshkash qildi panshanba otlanib nijrovda tojiklar kentiga tushildi odina kuni chihil kulba bilan boron suvining orasidagi tog'ni ovladik xeyli kiyik tushdi iligim ozurda bo'lg'ali o'q otmaydur edim bir narmdek yoy bilan bir kekning qo'ltig'iga otdim u parxonasining yarmig'icha kirdi namozi digar oldin yonib nijrovga keldik tonglasi nijrov eli peshkashini oltmish oltinga qaror berildi dushanba kuni lamg'on sayri azimatiga otlanildi xayolda bu edi kim bu sayrda humoyun ham bizning bila bo'lg'ay turmoqqa mayl qildi ko'ra ko'talidan ruxsat berildi kelib badrovga tushdik andin otlanib ulug' bug'ag'a tushdik boron suvida sayyodlar bir pora baliq tutdilar namozi digarda jolag'i o'tirib ichildi namozi shomdan kechroq joladin chiqib oq uyda ham ichildi haydar alamdorni dovartin kofirlarga yuborilib edi bodishning tubida kofirning ulug'lari bir necha tulum chog'ri keltirib mulozamat qildilar ko'taldin inganda ajab g'alaba chivirtga ko'rildi tonglasi jolag'a kirib majun yeb bo'londin quyroq chiqib o'rduga keldik ikki jola edi odina kuni ko'chib mandirovardin quyroq domanada tushildi kecha shur suhbati edi shanba kuni jolog'a kirib daruta tangisidan o'tib jahonnamoydan yuqoroq joladan chiqdik odinapur olidagi bog'i vafoga bordik qiyom o'rdoshoh ningnahor tumanining hokimi joladan chiqqanda kelib mulozamat qildi langarxon niyoziy necha mahal edi kim nilobda edi yo'lda kelib mulozamat qildi bog'i vafoda tushdik norunjlari xo'p sarg'arib turdi. sabzalari xo'p yetilib turdi. bisyor safoliq bo'lib tur besh olti kun bog'i vafoda turdik chun bu dag'dag'a bor edikim qirq yoshga bir yildan ozroq qolib edi ifrot bilan ichilur edi yakshanba kuni oyning o'n oltisida sabuhiy qilib hushyor bo'lib majun ehtiyor qilindi mullo yorak panjgohda muhammas davrida bog'lagan naqshini o'tkardi yaxshi naqsh bog'labdir necha mahal edi mundoq nimalarga mashg'ullik qilmaydir edi manga ham dag'dag'a bo'ldi bir nima bog'lag'aymi bu taqrib bilan chorgoh savtini bog'ladim necha kun mahallida mazkur bo'lg'usidir chahorshanba kuni sabuhiy qilg'onda mutoyoba jihatdan deyildi kim har kim sorcha aytsa bir oyoq ichsin bu jihatdan ko'p kishi oyoq ichdi sunnat vaqtida chaman o'rtasidagi tog'lar ostida o'ltirildi deyildi kim har kishi turkiycha aytsa bir oyoq ichsin bunda ham g'alaba kishi oyoq ichdi oftob chiqa norunjlar tubida havza yoqasida borib ichildi tonglasi dutaxtin jolig'a kirib jo'yi shohidin chiqib atarg'a bordik atardan otlanib darai nurni sayr qilib suvson kentig'acha yetib yonib omlog'a tushildi hoji kolon bajorni yaxshi zabt qilib edi chun musohib edi ani tilab bajorni shoh mir husayn uhdasiga qilindi shanba kuni oyning yigirma ikkisida shohmir husaynga ruxsat bo'ldi bugun ham omlada ichildi tonglasa yomg'ir yog'dirib kunarda kula g'iromg'akim qulining uyi anda edi kelib o'rtanchi o'g'lining uyida kim zorg'a mushrif edi tushildi yomg'ir jihatidan zorg'a bormay o'shanda o'q ichildi yog'in ko'p behad bo'ldi bir tilsme bilur edim mullo alixonga o'rgatdim to'rt parcha qog'ozga bitib to'rt tarafga osdi o'shul zamon yomg'ir turib havo ochilmoq bunyod bo'ldi sabohiy jolaga kirdik yana bir jolada ba'zi yigitlar kirdilar bajur va savod va girdi ul navohiyda bir bo'za qilurlar bir kim degan nima bor o'tlar ildizidan va ba'zi adviyadan qilib turlar nondek girt girt yasab quritib soqlab turlar bu bo'za moyasi bu kim bo'ladir ba'zi bo'zalari g'arib pur kayfiyat bo'ladir vale g'arib talq va bemaza bo'ladir bu bo'zani ichmak xayol qildik talxligidan icholmay majun ixtiyor qilindi asas va hasan ikrak va mastig'a kim yana bir jolida o'ltirib edilar farmon bo'ldi kim bu bo'zadan ichqaylar ichib mast bo'lib hasan ikrak bemaza shaloyinlik qila kirishdi asas xud guzaro mast bo'lib edi mukarrar noxush harakatlar qildi andoq kim batang bo'ldik bir xayol qildimkim joladin chiqarib suvning ul yuzida o'tkar qaybiz yana ba'zilar darxos qildilar bu fursat bajorni shoh mir husaynga inoyat qilib hoji kalonni tilab edik negakim hoji kalon musohib edi bajurda turmog'i mumtad bo'ldi bajur ishini ham osonroq tasavvur qilildi shoh mir husayn bojurg'a borurda kunar suvining guzarig'a yetganda yo'liqdi tilab ba'zi og'iz so'zlarni aytib xossa qo'rni inoyat qilib ruxsat berildi nurgul to'g'risiga yetganda bir qari kelib gadoylik qildi joladag'lilar har qaysi to'n va dastor va fotadek nima berdilar qari heyli nima oldi yarim yo'lda bir yomon yerda jola dakka urdi heyli tabahhum bo'ldi agarchi jola g'arq bo'lmadi mir muhammad jolabon suvga yiqildi kecha atarning yovug'ida bo'ldik seshanba kuni mandirovar kelildi qutlug' qadam va davlat qadam otasi qal'aning ichida suhbat tartib qilib edilar agarchi safosiz yer edi alarning xotiri uchun bir necha oyoq ichib namozi digarda o'rduga kelindi chorshanba kuni kingdar chashmasiga borib sayr qildik kingdar mandarovor tumaniga taalluq kentdir tamom lamg'onatda ushbu kentga o'q xurmo bordir bu kent tog' etagidan yuqoriroq voqe bo'libdir nahlistoni sharq saridir bu chashma nahlistonning yonidadir yon yerdadir chashma boshidan olti yetti qari quyiroq toshlarni qalab g'usul qilg'ali panohi qilib turlar bu martabagacha suvni mushrif qilib turlarkim g'usul qilur kishining boshiga suv to'kiladir bu chashma suvi bisyor muloyim qish kunlari kishiga bu suv avval juz'iy sovuq maxsus bo'ladir so'ngra turg'on soyi kishiga suv xush yoqadir panshanba kuni sherxon tarkaloniy uyga tushirib ziyofat qildi namozi peshin andin otlanib yasag'on mohixonalarda baliq tutdilar burnaroq bu mohixonaning kayfiyati mazkur bo'lib edi odina kuni hoja mermironning kentining yaqiniga tushdik namoz majlis bo'ldi shanba kuni alishang bilan alangorning oralig'idagi tog'ni ovladik bir tarafdan alangorlik yana bir tarafdan alishanglik charga kelib tog'dan kiyikni indirdilar hayli kiyik o'ldi ovdin yonib alangorda maliklarning bog'i tushib suhbat tutildi ilgarigi tishimning yarmi sinib yarmi qolib edi bugun taom yeydirganda qolg'on yarmi ham sindi sabohi otlanib baliqqa to'r soldirdik tush bor edikim alishanga borib bog'da ichildi tonglasi hamzaxon alishangning malikinikim yomon ishlar qilib nohaq qonlar to'kir edi qonliqlarga topshirildi qasosga yetkurdilar seshanba kuni virt o'qib yonbuloq yo'li bilan kobulga murojaat qildik namozi digar alg'anudin suv kechib namozi shom qorabog'a kelib otqa bo'g'iz berib mohazari hozir qildilar ot arpasini tugatgach otlandik 35 trek vaqoi sanai isno va salosina va tisa mia to'qqiz yuz o'ttiz ikkinchi yil voqealari bir ming besh yuz yigirma beshinchi yil voqealari odina kuni safar oyining g'urrasida tarix to'qqiz yuz o'ttiz ikkida kim oftob qavs burjida edi hindiston azimati bilan safar qilib yaklanga pushtasidan o'tib dehi yaqub suvining g'arb tarafidagi o'langa tushildi bu yurtda abdulmalik qo'rchikim yetti sakkiz oy edi sulton saidxon qoshig'a elchilikka borib edi xonning yangibek ko'kaltosh otliq kishisi bilan keldi xonimlardan va xondan xatlar bilan muhaqqar savg'ot va yiloq keltirdi ikki kun cherik maslahati uchun bu yurtda turib mundin ko'chib ora qo'nib bodom chashma tushildi bu yurtda majun yedik chahorshanba kuni boriq ob tushganda hindistonda qolgan nurbekning inilaridan yigirma ming shohruhiylik oltin va ashrafiy va tanga kim hoji husayn devon lohur xolisotidan yuborib edi keltirdi aksarini mullo ahmad balx arbobidan balx maslahati uchun yuborildi odina kuni oyning sekkizida gandamakka tushganda manga tund rezandalik bo'ldi bihamdillo osonlik bilan o'tdi shanba kuni bog'i vafoda tushildi bir necha kun humoyun mirzo va ul yuzning cheriki uchun bog'i vafoda tavaqquf qilindi bog'i vafoning haddi va hududi va safo latofati bu tarixda mukarrar mazkur bo'libdir asru safoliq bog' voqe bo'libdir har kim xaridorlik ko'zi bilan ko'rsa bilgaykim ne turlik yerdir necha kun kun anda edik ichar kunlari aksar ichildi va sabuhiy qilildi ichmas kunlari majun suhbati edi humoyun mioddin ko'p keyin qolgan jihatdan durust xatlar bitib qattiq kitoblar qilib yuborildi yakshanba kuni safar oyining 17-sida sabuhiy qilinib edi kim humoyun keldi kech kelgan jihatdan bir pora qattiq qattiq so'z aytdim hoji kalon ham g'aznidan ushbu kun keldi ushul dushanba oqshomi o'q ko'chib sultonpur bilan hoja rustamning orasida solg'on yangi boqqa tushildi chahorshanba kuni andin ko'chib jolog'a kirib qo'sh gumbazgacha chog'ir ichib borib qo'sh gumbazdan chiqib o'rduga tushildi tonglasa ham o'rduni ko'chirib jolaga kirib majun ixtiyor qilindi doim tushar yurt qirq ariq edi qirq ariq to'g'risiga yetganda har necha mulohaza qilindi o'rdudin asari zohir bo'lmadi otlar ham paydo bo'lmadi xotirga kechdi kim garmchashma yovuqdir shoyat o'rdu anda tushib ekin deb bu yerdan o'tildi yarim chashmaga yetgan chog' xud kun kech bo'lib edi anda ham turmay kechasi ham yurildi bir yerda jolan turg'izib bir pora uyqulab sunnat vaqti yada birg'a chiqdik kun burni bilan cherik eli kela boshladi o'rdu xud qirq ariq navosiga tushgan ekandir bizga ko'rinmaydir jolada she'r aytur el hayli bor edilar misli shayx abdulvohid va shayx zayn va mullo alixon turdibek hokisor yana ba'zilar ham bor edi suhbatda muhammad solihning bir bayti mazkur bo'ldi kim mahbubi har ishvagarero chikunat kas tu boshi digarero chikonat kas ya'ni har bir nozi karashmachining muhabbatini nima qilsin kishi sen bo'lgan joyda boshqani nima qilsin kishi dedikkum bu go'shada aytsinlar tabi nazmi bor el aytmoq maqomida bo'ldilar chun ملا alixon bilan xeyli متایبه qililur edi hazil tariqi bilan bu bayt badihada xotirg'a keldi monandi tu madxushu karero chi kunad кас har govkuni moda xarero chi kunad кас senga o'xshash xushsiz karni nima qilsin kishi har bir ho'kizga chopuvchi urg'ochi eshakni nima qilsin kishi mundan burun yaxshi va yomon jid va hazil harni xotirga yetsa edi mutoyaba tariqi bilan gohi manzum bo'lar edi har nechuk qabih va zisht nazm bo'lsa marqum bo'lar edi bu fursatda kim mubayinni nazm qiladur edim xotiri fotirga xutur yetdi va hazin ko'ngilga mundoq kim hayf bo'lg'ay ul kim mundoq alfozni dars qilg'ay yana fikrini qabih so'zlarga harj qilg'ay va dariq bo'lg'ay ul ko'ngildin kim mundoq maoni zuhur etgay yana zisht hayollar anda xutur etgay andan beri haj va hazil she'r va nazmdan torik va toyib edim bu baytni aytur mahal aslo xotirga yetmadi va bu ma'ni hargiz ko'ngilga xutur etmadi bir ikki kundan so'ng begiromda tushganda rezandalik bo'lib isitdim bu rezandalik surfaga munjar bo'ldi har yo'talganda qon tukurur edim aksar isitma bo'ldi bildimki bu isitma qondindir va bu tashvishni qilg'andin ne qiloyin sening bila ey til jihatingdin mening ichim qondir necha yaxshi desang bu hazlida she'r birisi fahshu biri yolg'ondir gar desang kuymayin bu jurm bila jilavingni bu arsadin yondir yana boshdan istig'for va e'tizor maqomida bo'lib bu nav botil andishadin bu yo'sinliq noloyiq peshadin ko'nglimni tindirib qalamni sindirdim ul dargohdan osiy bandalarga bu nav tanbehlar davlatidir azim har banda ham kim mundoqlardan mutanabbih bo'lg'ay saodatidir jasm oqshom andin ko'chib ali masjid tushildi bu yurtning torlig'idan doim men bir pushta ustiga tushar edim cherik eli tamom bir qo'lda tushar edikim men tushgan pushta borig'a mushrik edi kecha cherik elining o'tidan ajab yaxshiroq charog'on bo'lar edi navbat kim bu yurtga tushilib tur bu jihatdan albatta ichilib tur bir qatla ham munda tushganda ichildi sofdan burun majun ixtiyor qilib otlandim ushbu kun ro'za ham tutdim kelib bikromning yovug'iga tushildi tonglasi ul yurtda tavaqquf qilib karg ovga otlandik cherik bigrom olidagi siyoh obdan o'tib suv quyib bog'a sharga soldik muddati borilgandan so'ng kendin kishi keldi kim bigromning yovug'ida o'q oroqcha jangalg'a karg kirdi tegrasini olib turibdilar o'shandan jilavrez tebratib yetdi jangalg'a charga solib g'avg'o qilg'on bilan karg chiqib tez qocha bordi humoyun va ul yuzdan kelganlar hech kim kargni ko'rgan emas edi bori xotirhoq tafarruj qildilar bir guruhga yovuq qovlab qalin o'qlab yiqdilar bu karg hech kishiga va otga yaxshi hamla qilmadi yana ikki kargni ham o'ltirdilar doim xotirga kechar edikim fil bilan kargni ro'baro qilsa nechuk muomala qilg'aylar bu navbat filbonlar fillarni keltiradur ekanlardir kim bir karg ro'baro o'q chiqar filbonlar ilgarrak yurgan bila karg ro'baro kelmas o'zga sari qochar ul kun kun bigromda turildi ba'zi beklarni va ichkilarni va baxshi va devonlar bilan olti yetti sarkor qilib nilob guzarida kemalarning ustiga tayin kim jami cherik elini nombanom bitib sonlarin olg'aylar oqshom rezandaliq bo'lib isitdim bu rezandaliq yo'talga tortdi har yo'talganda qon tukurur edim xayri tavahhum bo'ldi alhamdulillah ikki uch kundan so'ng bartaraf bo'ldi bagrondan ko'chib yomg'ir yog'dirib kobul suvi yoqasida tushildi hindistondan xabar keldikim davlatxon va g'ozixon yigirma o'ttiz ming cherk yig'ib kalonurni oldi lohir ustiga kelmoqchidir mo'minali tavochini qadag'a bilan choptirildikim biz ko'ch bar ko'ch mutavajjihdir biz biz yetguncha urushqunchi bo'lmasinlar ikki qunib panshanba kuni oyning yigirma sakkizida sint yoqasiga tushdik shanba kuni rabbiyal avval oyining dug'urrasida sin suvi kechib kachakut suvidan o'tib daryo yoqasida tushildi kemalar ustiga qo'ygan beklar va baxshilar va devonlar cherikka kelgan elning sonini arzga yetkurdilar ulug' kichik yaxshi yomon navkar g'ayri navkar o'n ikki ming qalamga kelib tur bu yil tuzda pashkol oz bo'lgandir tog' domonasidagi viloyatlarda pashkol yaxshi bo'lgandir oshliq maslahatidan tog' domonasi bilan siyalkut yo'li bilan mutavajjih bo'ldik xotiy kakarning viloyati to'g'risi yetganda bir ro'dda har yerda har yerda qalin suvlar turibdir bu suvlar tamom yah bog'labdir bir ilikcha qalinligi bo'lg'oy hindistonda bu nav yah g'aribdir yaxni o'shanda o'q ko'rildi bu necha yilkim hindistonda edik qor va yaxtin osor va alomat ko'rilmadi sintin besh ko'ch ko'chib oltinchida jut tog'i payvas bolnot jo'gining tog'ining tubida bakiyollar yurti ro'tqa kelib tushildi tonglasi el oshliq olur maslahati uchun ul yurtda turdik ulkan aroq ichildi mullo muhammad parg'ariy ko'p hikoyat qildi kim oncha purgo'ylik qilib edi mullo shams xud ertaki shaloyin edi bir shaloyinlik boshlasa kechgacha tugata olmas edi oshliqqa borg'on qul qulluqchi va yaxshi va yomon oshliqdan o'ta chiqib changal va tog' va qattiq va bo'rtoq yerlarga parishon va behisob borib bir necha kishi oldirdilar kichkina tunqator anda o'ldi andin ko'chib behat suvining jilamdin quyroq guzari bilan kechib tushdik vali qizilkim parganasi bimrugiri va akriyoda edi siyalkut ko'magi edi munda kelib ko'rdi siyalkutni asramag'on jihatdan itob va xitob maqomida edikkim arz qildi kim men parganaga kelib edim qisrav ko'kaltosh siyalkutdin chiqarida menga xabar ham kelmadi bu uzri masmu edi deyildi kim siyalkutni asramading lohurda beklarga necha borib qo'shilmading mulzam bo'ldi chun ish yovuq edi aning bu jarimasini parvo qilmadik ushbu yurtin said to'fon said lochinni lohurdagilarga qo'sh ot bilan kim urushquchi bo'lmang siyalkutda yo pasrurda kelib bizga qo'shiling har kimning so'zi bu edikim g'ozixon o'ttiz qirq ming kishini yig'ib tur davlatxon ul qarilig'i bilan beliga ikki qilich bog'lab tur bular jazm urushurlar xotirga kechdi kim u masal bor kim gah yozda beh gah nu goh o'n bir yoshi goh to'qqiz chun bu ketmas lohurdagilarni o'zimizga qo'shib olib o'q urishaling beklarga kishi yuborib ora qo'nib chanob suvi yoqasida tushildi yo'ldan borib kim xolisa edi sayr qildik qo'rg'oni chanob suvining yoqasida baland jar ustida voqe bo'libdir xeyli xotirg'a yoqdi siyalkutni munda keltirur xayol qildik inshaalloh fursat bo'lg'och o'q keltirilgusidir bahlulpurdin o'rdag'acha kema bilan keldik suhbat edi ba'zi aroq ba'zi bo'za ichdilar ba'zi majun yedilar kemadan namozi xuftandan kechroq chiqib xirgohda ham ozroqcha ichildi ot maslahatiga bir kun bu suv yoqasida otga dam berdik odina kuni rabbiyul avval oyining 14-ida siyalqutga tushdik doim hindistonga borsak gov va govmush o'ljasig'a tog'din va tuzdin jat va kachur behad va beqiyos kelur edi boshsizlik va zulm qilg'uvchi ushbu badbaxtlar edi burun viloyatlar yog'i edi hayli tili qisiq yo'q edi bu navbat kim bu viloyatlar tamom el bo'libdir o'shandoq muomala qila kirishdilar siyalkutning eshikda yalang'och faqir kim o'rdug'a kelib edilar bayak bor g'avg'o tushdi talonga bordilar boshsizlik qilgan elni toptirib ikki uchni pora pora qildirdim siyalkutdin shohim nurbekni ham lohur beklariga kim yog'iy ne yerda ekanini tahqiq qilib qayta qotilurlarni sohib vuquf kishidan bilib aytib yuborsinlar ushbu yurtda bir savdogar kelib olamxon sulton ibrohimxonga bostirg'onni arz qildi sharhi kim olamxon ruxsat olgandan so'ng ush mundoq issiq havoda hamrohga boqmay ikki ko'chni bir qilib lohur kelur olamxonga ruxsat bergan fursatda o'zbek xonlari sultonlari tamom kelib balxni qabab edi olamxonga hindiston sari ruxsat berib o'zimiz balx ustiga otlandik lohurga kelgandan so'ng hindistondagi beklarga muhassil kirarkim podshoh sizlarni menga ko'mak bo'lsin debdir manga qotilib yuring g'ozixonni o'zimizga qo'shib dehli va ogra ustiga yuriling ular kim g'ozixonga ne e'timod bilan qotilaling farmon ham mundoqdirkim har qachon g'ozixon inisi hojixonni o'g'li bilan dargohga yuborsa yo ul kim lohirga yuborib garab yo'sindiq tursa sizlar qotiling yo'q ersa qo'shilg'uchi bo'lmag'aysiz deb siz ham tuna kun urushib bostiribsiz yana ne e'timod bilan qo'shilasiz sizga ham maslahat emaskim qotil g'aysiz har necha bu yo'sinli so'zlar aytib man qilurlar yetiqqa kirmas o'g'li sherxonni yuborib davlatxon va g'ozixon bilan so'zlashib ko'rishurlar dilavorxon kim necha mahal bandda edi ikki uch oy bo'lib edikim lohurg'a banddan qochib kelib edi ana ham o'zi bilan olib borur mahmudxon xonijahon kim lohurda pargana berilib edi ana ham hamroh eltar g'olibo so'zni bu yerga qo'yalar kim davlatxon va g'ozixon hindistonda qo'yilgan beklarni balki tamom bu tarafni o'ziga olur dilovarxonni va hojixonni olamxonga qotar bular dehli va ogra tarafini o'zlariga olurlar ismoil jelvoniy va yana ba'zi umaro kelib olamxonni ko'rarlar betavaqquf dehli sari ko'ch barko'ch tebrarlar indirig'i yetganda sulaymon shahzoda ham kelib ko'rar bularning jamiyati o'ttiz qirq mingga tortar kelib dehlini qabarlar urush ham sola olmaslar qo'rg'on eliga tanqis ham bera olmaslar sulton ibrohim bularning jamiyatidan xabar topib bularning ustiga cherik otlanur yovuqroq yetgach bular ham xabar topib qo'rg'on ustidan qo'pib muqobalaga yururlar so'zni qo'yarlar kim, agar kunduz urush solsak afg'on bir biri nomusdan qochmaslar agar shabihun borsak qorong'u kechada kishi kishini ko'rmas boshliq boshig'a bo'lurlar deb ora olti kuruh yerdan shabihun kelurlar ikki qatla shabihunga kun tushga otlanib ikki pos uch posxacha ot ustida o'q turib ne keyin yonib ne ilgari yurib so'zni bir yerga qo'yolmay uchinchisida kechaning bir pahri qola shabihun kelurlar bularning shabihuni chodirg'a va o'toqqa o't qo'ymoq emish kelib bir boshdan o't qo'yib g'avg'o solurdilar jalolxon jikat va yana ba'zi umaro kelib olamxonni ko'radilar sulton ibrohim o'z sarochisidan o'q bir necha xos hayli bilan tebranmas bungacha tong otar olamxonning bo'lg'on kishisi el talamoqqa va o'lja olmoqqa mashg'ul bo'lurlar sulton ibrohimning cherigi ko'rarkim bularning kishisi asru ozdir o'shandan biroz favj bir fil bilan bular sari mutavajjih bo'lur fil ilgarrak yurgach bular to'xtay olmaslar qocharlar o'shandan qochqon bilan olamxon niyoni duob sari kechib panipat navosidan yana panipat sari o'tadilar indirig'i yetgan mahalda bir bahona qilib miyoni sulaymondan uch to'rt lak olib qo'yadilar ismoil jervoniydan olamxonning ulug' o'g'li jalolxon bulardan ayrilib miyoni duob sari o'zlarini tortadilar olamxonga yig'ilgan cherikdan bir porasi misli sayfxon va daryoxon va mahmudxon va xoni jahon va shayx jamol farmoli yana ba'zilar urushdan burun o'q qochib ibrohimga borurlar olamxon va dilovarxon va hojixon sehriniddin o'ta bizning kelib milvatni olganimizni xabar topardilar dilovarxon chun hamisha davlatxohlik maqomida edi va bizning uchun 3-4 oy band tortib edi ayrilib sultonpurga ko'chiga kelib biz mavlatni olgandan 3-4 kundan so'ng milvat namoxsida bizga kelib mulozamat qildi olamxon va hojixon shatlut suvidan kechib dun bila dashning orasidagi tog'da ginguta otliq bir berk qo'rg'onga kelib kirarlar bizning chopqunchi afg'ondin va hazordin kelib bularni qaparlar o'shandoq berk qo'rg'onni ola yovushqon ekandurlar kim kech bo'lur chiqar hayoli qilurlar otlarini darvozaga yiqitilgan jihatdan chiqa olmaslar fillar bor ekandir fillarni ilgari solurlar aksar otlarni fillar bosib o'ltirur bovujud ham ot bilan chiqa olmasdilar qorong'uda yayov chiqib yuz ming tashvishlar bilan g'ozixon kim milvatga kirmay tog' sari qochib edi borib qo'shilurlar g'ozixon yaxshig'ina oshnoliq ham bermas zarurat bo'lib dunning oyog'ida lampur navosida olamxon kelib mulozamat qildi siyalkutda lohurdagilardan kishi keldi kim tongla borcha kelib mulozamat qilurlar tonglasi ko'chib parsururg'a tushdik muhammad ali jangjang hoji husayn yana ba'zi yigitlar munda kelib mulozamat qildi yog'iyning doirasi roviy suvining lohur tarafida ekandir bo'jak boshliqlarni xabar uchun yubordik kechaning uch pahri bola yovushib edi kim xabar keltirdilar kim yog'iy xabar topqoch bir biriga boqmay burilib qocharlar erta ko'chib partoldin va urug'dan ayrilib shoh mir husaynni yana jonibekni urug'qa qo'yib o'zimiz ildam tebradik ikki namoz orasida kalonnurg'a kelib tushdik muhammad sulton mirzo va odil sulton o'zga beklar munda kelib mulozamat qildilar kalonurdin erta ko'chib yo'lda g'ozixon va qochqonlarning xabarlarini yovuq soliq berdilar muhammadiy va ahmadiy va qutluqqadam va vali hozin boshliq va aksar beklarnikim bu navbat kobulda beklikka yukuntirilib edi bu qochqonlarning keyiniga qovg'unchi yubordik andoq muqarrar bo'ldikim yeta olsalar xudxub agar yeta olmasalar malut qo'rg'onining girdogirdini yaxshi ehtiyot qilg'aylarkim qo'rg'on eli qochib ketmag'aylar bu ehtiyotlardan g'araz g'ozixon edi bu beklarni ilgari yuborib konvohin to'g'risidan biyo suvini kechib tushildi andin ora ikki qo'nib milvat qo'rg'onining qo'lining og'zida tushdik burun kelgan beklar bilan hindistondagi beklarga hukm bo'ldikim qo'rg'onni yaqin qabab tushgaylar davlatxonning nabirasi ulug' o'g'li alixonning ismoilxon otlik o'g'li munda keldi bir pora va'da va vaid va istimolat va tahdid bilan yana qo'rg'onga yuborib odina kuni orduni ilgari ko'chirib qo'rg'onga yarim kuruh yovuq tushdik o'zim kelib qo'rg'onni ko'rib brong'or juvong'or va g'ulg'a buljorlar tayin qilib yonib o'rdog'a tushdim davlatxon kishi yuborib arz qildikim g'ozixon qochib toqqa bordi mening gunohimni af qilsalar qulluqqa borib qo'rg'onni topshiray hoja mirmironni yuborildi tavahhumni xotiridan chiqarib keltirdi davlatxon va o'g'li alixon bilan keldilar buyurdimki o'shal ikki qilich kim bizning bilan urushur uchun belga bog'lab edi bo'ynig'a ostilar mundoq rustoyi va loda mardak bo'lg'ay mumkin ishi bu yerga yetib hanuz taallul qiladur ilgarra keltirdilar buyurdimkim qilichlarni bo'ynidan oldilar ko'rishur vaqt yukunmakda taxir qiladur buyurdimkim oyog'ini tortib yukundirdilar ilgari o'ltirg'izib bir hindistoniyni bilur kishiga buyurdim kim bu so'zlarni biror biror anga xotir nishon qila aytgil mundoq degil kim men seni ota dedim ta'zim va ehtiromingni ul tariq kim sening xotirang tilar edi andin yaxshiroq qildim o'zingni va o'g'lonlaringni bulujlarning darbadarliqlardan qutqardim hayilxonalaringizni va haramlaringizni ibrohimning bandaxonasidan xalos qildim uch kurur totarxonning viloyatini senga inoyat qildim sening haqingda yomon bordimmi kim to'shing bilan belingga ikki qilich bog'lab cherik tortib bizning viloyatlarni ustiga kelib mundoq sho'r va fitna solursen qari mabud mardak bir ikki so'z og'zida o'q puypada so'zlay olmadi andoq muqarrar bo'ldikim xaylxonalari va haramlarini munga topshirib o'zga bo'lgan jami jihodlarni zabt qilg'aylar farmon bo'ldikim hoja mermiron bilan tushgay shanba kuni rabbiyul avval oyining yigirma ikkisida ularning xaylxona va haramxonalarini solim chiqarmoq uchun o'zim kelib milvat qo'rg'onning darvozasining ro'paro'yidagi balandiyga tushdim alixon chiqib bir pora ashrafiy peshkash qildi namozi digarga yovuq xaylxonalari va haramlarini chiqara kirishdilar g'ozixonni agarchi chiqib ketib tur deydurlar edi vale ba'zilar dedikim biz ko'rdikkum qo'rg'ondadir bu jihatdan ba'zi ichkilarni va chuhralarni darvozada qo'yildikim gumonli kishini axtarg'aylar kim g'ozixon mug'allat qilib chiqmag'ay kim kunli g'araz ul edi yana ba'zi javohir va jarovni ham yoshirib chiqadirg'on bo'lsa zabt qilg'aylar o'shil darvozani oldiga balandiyda chodir tiktirib kecha anda o'q bo'ldim sabohi muhammadiy va ahmadiy va sulton junayd va abdul aziz va muhammad ali jangjang va qutluq qadam va bir necha ichki beklarga farmon bo'ldikim ichkari kirib xizonalari va bo'lg'on jihodlarni zabt qilg'aylar el qo'rg'on eshigida bisyor g'ulu qiladurlar edi siyosat uchun bir necha o'q otdim yak bor bir qazo o'qi humoyun mirzoning qissaxoniga tekka cho'q jon bahaq taslim qildi ikki kecha o'shul balandiyda qo'nib dushanba kuni qo'rg'onga kirib sayr qilib g'ozixonning kitobxonasiga kirdim bir necha nafis kitoblar chiqdi bir nechasini humoyunga berib bir nechasini komronga yubordim mulloyona kitoblar xud bisyor edi vale oncha nafis kitoblar kim ko'z tutilur edi oncha chiqmadi kechasi anda qo'nib tonglasi o'rdug'a keldim g'ozixonni qo'rg'onda tasavvur qilur edik ul behamiyat nomard ota og'a inisini va ona egachi singlini milvatga tashlab madudiy bila tog' sari qochibdir mabin on behamiyat ro ki hargiz nahohat did ro'yi nekbaxti tan osoni guzinat xeshtan ro zanu farzand biguzorat basaxti ya'ni unday behamiyatni ko'rma u hech qachon xushbaxtlik yuzini ko'rmaydi u o'z gavdasini qutqarib xotin bola chaqasini yomon holda qoldiradi o'ttiz oltinchi trek to'qqiz yuz o'ttiz ikkinchi yil voqealari davomi bir ming besh yuz yigirma beshinchi yil voqealari davomi chahorshamba kuni ul yurtdan ko'chib g'ozixon qochqon tog' sari mutavajjih bo'ldik milvatning og'zidagi yurtdan bir quruq yo'l kelib bir qo'lda tushdik dilavorxon munda kelib mulozamat qildi davlatxonni va alixonni va ismoilxonni va yana bir necha urug'larini band qilib kattag'a topshirdik bahridag'i milvat qo'rg'onga eltib saqlag'ay o'zgalarning kim har kishiga tutturilib edi dilovarxonning ittifoqi bilan hunbaho tayin qilindi ba'zini kafilga berib ba'zini band qilib saqladilar katta bandilarini eltdi davlatxon sultonpurg'a yeta o'ldi milvat qo'rg'onni muhammad ali jangjangning uhdasida qildik o'z jonibidan og'asi arg'unni bir pora yigitlar bilan andiq qo'ydi hazora va afg'ondan ham 250 ta kishi qo'rg'onga ko'mak tayin bo'ldi hoji kalon g'azni chog'irlaridan bir necha tevada yuklatib edi hoji kalonning yurti bir balandiyda voqe bo'lib kim qo'rg'onga va o'rdug'a mushrif edi anda suhbati tutilib ba'zi el chog'ir ichdi ba'zi el araq ichsalar tavr suhbati edi andin ko'chib milvatning bir arg'adonliq ushoq tog'laridan oshib dunga keldik hindiston tili bilan julgani dun dermishlar hindistonda bir oqar suv ushbu dundadir dunning atrofi qalin kentlardir jevol parganasi emishkim dilovarxon alarning tag'oyilari bo'lg'ay dun tavr julgaye tushibdir rudning atroflari o'langdir ba'zi yerda sholi ekib turdilar o'rtasidan uch to'rt tegirmon suv oqib boradir julganing kengligi bir kuruh ikki kuruh ba'zi yeri bo'lg'aykim uch kuruh ham bo'lg'ay tog'lari kichkirak kichkirak pushta yo'sinliq tog'lardir kentlari bu tog'larning domanalarida voqe bo'libdir kent bo'lmagan yillarda tovus va maymun bisyor uy tovuqdek tovuq ham ko'pdir baynihi tovuqdir vale aksar bir rangdir chun g'ozixonning xabari bir yerda muhaqqaq emas edi turdikani va berim div malinxos bilan tayin qildikkum har yerda g'ozixon bo'lsa borib bir nav qilib iliklaqaylar bu dun atrofidagi ushoq tog'larda tavri mazbut qal'alar tushibdir sharqi shimoli tarafida bir qal'a voqe bo'libdir ko'tila otliq atrofi yetmish sakson qari yakandoz ulug' darvozasi tarafi yetti sakkiz qari bo'lg'ay puli ravon solur yerning kengligi o'n o'n ikki qari bo'lg'ay ikki uzun yig'ochni ko'prik qilibdirlar otni va galani andin o'tkarurlar bu ko'histonda g'ozixonning berkitgan qo'rg'onlaridan biri budur tushisi bor ekandir chopqunchi yetib urush solur alar yovushqondirlar kech bo'lg'och qo'rg'onning ichidagilar mundoq rus qo'rg'onni tashlab qocharlar bu dun navohizda yana bir rus qo'rg'on ginkuta qo'rg'onidir aning atrofi ham uchmadir vali muncha rus emasdir olamxon ushbu genkuta qo'rg'oniga kirib burun mazkur bo'ldi g'ozixonning ustiga ilg'or ayirg'ondan so'ng himmat rikobiga oyoq qo'yib tavakkul inoniga ilik urib sulton ibrohim binni sulton iskandar binni sulton bahlul ludiy afg'onning ustiga kim ul tarixda dehli poytaxti va hindiston mamoliki aning taxti tasarrufida edi hozir cherigini bir lak derlar edi o'zida va beklarida mingga yovuq fe'l chenarlar edi mutavajjuh bo'ldik bir kechdan so'ng boqish g'ovulg'a debolpurni inoyat qilib balxqa ko'mak yuborildi balx maslahati jihatdan qalin yarmoq va kobuldagi urug' qayosh va o'g'lon ushoqqa milvat fathida tushgan matoidin savg'otlar yuborildi dundun quyi bir ikki ko'chdan so'ng shoh imod sheroziy oroyishxon va mullo muhammad muzahibning xatlarini olib keldi bir pora davlatxohlik izhori qilib bu yurishga sa'y va ehtimomlar qilib turdilar bizdag'i bir yoqdan inoyat farmonlari yuborib ilgari ko'chdik milvattin borxon chopqunchi harur va kahlur va ul navohiydagi tog' qo'rg'onlarini kim muddatlar ekandir ul orag'a berkligidan hech kim borg'on emas ekandir tamom olib elini talab bizga kelib qo'shildilar olamxon ham xaroblab yayoq yalang keldi o'tirusig'a beklardan va ichkilardan yuborib otlar ham yubordik ushbu navohiyda kelib mulozamat qildi bu navohiyning tog' va daralarga dag'i chopqunchi borib bir ikki qo'nib keldilar mo'tabar nima ilikka tushmadi shohmir husayn va jonibek va ba'zi yigitlar chopqunga ruxsat tilab bordilar dunda ekanda ikki uch navbat ismoil jilvoniyning va bibanning arzadoshlari keldi bundan ham ularni ko'ngli tilagandek farmonlar yuborildi dundun ko'chib aeroport keldik aeroportda ekanda qalin yomg'irlar yog'di fil jumla sovuq bo'ldi och yalang'och hindistoniylar qalin qirildi aeroportdan ko'chib sehrin to'g'risi karalg'a tushib edik kim bir hindistoniy sulton ibrohimning elisidir men deb keldi agarchi xat va kitobati yo'q edi bizdan bir kishi elchilikka iste'do qilibdir biz ham aning muqobalasida bir savodiy qatorni yubordik bu faqirlar yetgach har ikkisini ibrohim band qildirur o'shal kun kun ibrohimni bosdik o'shal zamon savodiy xalos bo'lib keldi ora qo'nib banur va sanur rodi yoqasiga tushdik hindistonda daryolardan boshqa bir oqar suv borkim budur buni gagar suvi derlar chitir ham bu suv yoqasidadir bu suv yuqori sayr qila otlandik chitirdan uch to'rt guruh yuqoriroq bu suv ro'dning zehidan chiqib keladir ro'd yuqori kim sayrga borildi bir keng daradan to'rt besh tegirmon suv chiqib keladir yuqoriroq hayli latif va shavo munosib yerlardir ushbu suvning keng daradan chiqishida bir chorbog' buyurdim bu suv tuzga tushib bir ikki kuruh yo'l borib ro'dg'a singadir gagar suv zahobdan chiqar bu suv singar yerdan uch to'rt kuruh quyroq bo'lg'ay pashkolda bu ro'd suvi qalin kelib gagar suviga qotilib samona va sanomg'a boruriladi bu yurtda xabar topdik kim sulton ibrohim kim dehliyning beri yonida edi andin ilgari boqa ko'chibdir yana hisori feruzning shahdori hamidxonni xossa hayli hisori feruza va ul navohiyning cheriki bilan hisori feruzadan o'n o'n besh guruh berirak chiqib kelibdir kattabekni xabar uchun ibrohimning ordusiga yuborildi mo'min atkani hisori feruza cherkiga xabar uchun yuborildi yakshanba kuni jumodil avval oyining 13-ida anboladan ko'chib bir yo'l yoqasiga tushib etikkum mo'min atka va kattabek ushbu kun keldilar humoyinni tamom burong'or kishisi bilakim hoji kalon va sulton muhammad do'ldoy vala hozin bo'lg'ay va hindistonda qolgan beklardan xisravbek va hindubek va abdulaziz va muhammad ali jangjang va g'uldin ichkilardan va yigitlardan shoh mansur barlos va kattabek va muhib ali va bir pora kishi qo'shib hamidxon ustug'a tayin qildik biban ushbu yurtda kelib mulozamat qildi bu afg'onlar ko'p rustoyi va behush el bo'ladir kim dilovarxon ham navkar va ham martabaga andin ulug'roq o'ltirmas olamxonning o'g'lonlari kim podshozodalardir alar o'ltirmas bu o'ltirmoq istido qildi aning nomaqulig'a kim quloq solur dushanba kuni saboh oyning o'n to'rtida hamidxon ustiga humoyun mutavajjih bo'ldi ilg'ob humoyun o'zidan ilgariroq yuz yuz ellik o'bdon yigitni qorovul ayirur qorovul kishisi yovuq yetib ilik olishib bir ikki dast egarishgan mahalda keyindin humoyunning qorasi paydo bo'lg'ach o'q g'anim qochar yuz ikki yuz kishi tushirib yarmining bo'ynini urib yarmini yetti sakkiz fil bilan keltirdi humoyinning bu fathining xabarini odina kuni tush vaqtida oyning o'n sakkizida bekmirak mo'g'ul o'shal yurtda o'q keltirdi filhol hossa bosh oyoq va tavildagi hossa otlardan bir ot inoyat qilib juldu ham va'da bo'ldi dushanba kuni oyning yigirma birida o'shal yurtda humoyun yuzcha bandiy bilan va yetti sakkiz fil bilan kelib mulozamat qildi bandiylarni ustod aluquli va tufang andozlarga buyurildi kim siyosat jihatidan borini tufang bilan qirdilar avvali yurishi va avval ish ko'rgani bu edi shug'unga bisyor yaxshi bo'ldi qovg'unchi qochqon elini qovlab hisoru feruzaga yetgan bilan o'q olurlar hisori feruzani talab keldilar humoyunga hisori feruzani tavobi va lavohiqi bilakim bir kurur viloyatdir yana bir kurur yarmoq juldu berildi bu yurtdan ko'chib shahobod keldik til tutar uchun sulton ibrohimning o'rdusiga kishi yuborib necha kun bu yurtda tavaqquf bo'ldi rahmat piyodani fathnomalar bilan kobulga yuborildi ushbu yurtda dushanba kuni jumodil avval oyining 28-ida oftob hamal burjig'a tahvil qildi 18 yoshda edi ushbu yurtda humoyun yuziga ustara yo miqros tegurdi tarix sana 961 bo'lg'ay ibrohimning ordusidan ham mutavotir xabarlar kela boshladikim bir guruh ikki guruh ko'chib har yurtga ikki uch kun maqom qila qila keladir biz ham mutavajjih bo'lib shoh oboddin ora ikki qo'nib jo'n daryosining yoqosig'a sarsova g'arbisi kelib tushdik hoji kalonning navkari haydar qulini til tuta yuborildi men jo'n daryosini guzar bilan kechib borib sarsovani sayr qildim ul kun majun ham yedik sarsovaning chashmasi bor ozroqcha suv bu chashmadan chiqib boradir yomon yer emas bir turdbek hoksor ta'rif qildi men dedimki seniki bo'lsin bu taqrib bilan turdibekka sarsova berildi bir kemada talor yasatib gohi kema sayri qilur edim gohi ko'chlarda kema bilan andin kelur edim ul yurtdin daryo yoqalay quyg'a boqa ikki ko'ch ko'chilib edikim til tuta borg'onlardan haydarquli xabar keltirdikim dovudxon haytimxonni besh olti ming kishi bilan miyoni duob sari kechiribdir uch to'rt kruh ibrohimning doirasidan berirak doira urib o'ltiribdir bu fajning ustida yakshanba kuni jumodil oxir oyining o'n sakkizida chin temir sultonni va mahdiy hoja va muhammad sulton mirzo va odil sultonni tamom juvong'or kishisini kim sulton junayd va shoh mir husayn va qutluqqadam bo'lg'ay g'uldun ham yunus ali va abdullo va ahmadiy va kattabekni ilhor ayirdik namozi peshin bu yerdan suv kechib namozi digar namozi shom orasida ul yuzdin tebradilar biban ushbu ilhor bahonasi bilan suvdan o'tib qochdi farz vaqtida g'anim ustiga yetarlar oz og'loq yasab chiqqandek qilurlar bizning kishi yetgan bilan o'q olib tebrarlar ibrohimning doirasi to'g'risig'acha tushira borurlar haytimxonnikim dovudxonning og'asi va bir sardori ul edi tushirib yetmish sakson bandi bilan olti yetti fil bilan kelib ko'rdilar siyosat uchun askari yasoqqa yetdi andin ko'chib burong'or juvong'or g'ul yasol yasab ko'rildi ul miqdor kim qiyos qilur edik oncha cherik nazarga kelmadi bu yurtda farmon bo'ldi kim jami cherik eli farohur holiga aroba kelturgaylar yetti yuz aroba bo'ldi ustod aliquliga farmon bo'ldi kim rum dasturi bilan arobalarning orasida zanjir o'rniga o'yning xomidan arg'amchilar eshib bir biriga bog'liq edilar har ikki aroba orasida olti yetti to'ra bo'lg'ay tufak andozlar bu aroba va to'ralarning keyinda turib tufak otqaylar bu asbobning tartibi jihatdan besh olti kun bu yurtda tavaqquf bo'ldi va bu asbob va olot tayyor va mukammal bo'lgandan so'ng tamom beklarni va so'z bilur o'bdon yigitlarni dag'iy kengashga tilab om kengash qilib raylar bunga qaror topdikim panipat shahridur mahallot va uylari qalin har taraf mahallot va uylar bo'lur yana atrofini aroba va to'ra bilan berkitib tufak andoz va yayoqni aroba va to'ra orqasi tayin qilmoq kerak bu qaror bilan ko'chib ora qo'nib panshanba kuni jumadul oxir oyining salxi panipat keldik o'ng qo'l shahr va mahallot bo'ldi olimizda tartib qilgan to'ralar bo'ldi so'l qo'lda va ba'zi yerlarda handaq va shoh bo'ldi har o'q otimi yerda yuz yuz ellik otliq chiqqudek yerlar qo'yildi cherik eli ba'zi xeyli mutaraddid va mutavahhim edilar taraddud va tavahhum betaqribdir lekin azalda tengri taqdir qilibdir andin o'zga bo'lmas agarchi alarni ham ayb qilib bo'lmas haq alar jonibi edi ne uchun kim vatandan ikki uch oychalik yo'l kelilib edi g'arib qavmi bilan elning ishi tushib edi ne biz alarning tillarini bilur edik ne alar bizning tilimizni parishon jamiyu jami parishon giriftor qavmeyu qavmi ajoyib g'animning hozir cherikini bir lak chenarlar edi o'zining va umarosining ming ikki mingga yovuq fili bor derlar edi ikki otasidan qolgan xazina xud naq ilkida edi hindistonda rasmiy bordurkum mundoq ish tushganlarda yarmoq berib miyot bilan navkar tutarlar bu elni bithindi derlar agar mundoq xayol qilsa edi bir lak ikki lak ham navkar tuta olur edi tengri taolo rost keltirdi ne yigitini rozi qila oldi ne xazinasini ulasha oldi qandin yigitini rizo qila olurkim tabiatiga imsak ko'p g'olib edi o'zi yarmoq yig'ishtirmoqqa behad tolib betajriba yigit edi ne kelishi saranjomliq edi ne turishi ne yurishi ehtimomli edi ne urishi ul fursatda kim panipatda cherik elining atrofi javonibi aroba va shoh va handaq bilan mazbut va murattab qililadur edi darvesh muhammad sarbon arzga yetirdi kim muncha ehtiyot kim bo'ldi ul ne imkon turkim kelgay dedim kim sen bularni O'zbekxon sultonlarga qiyos qilurmisan ul yil samarqanddan chiqib hisor kelganda o'zbakning jami xon va sultonlari yig'ilib ittifoq qilib bizning ustimizga kelur azimati bilan darbanddan o'tdilar biz jami sipohi va mo'g'ulning ko'ch va mollarini mahallotga kuyurib mahallotni ko'chaband qilib berkutdi shun ul xonlar va sultonlar yurish turishining hisob va yarog'ini bilur edilar ko'rdilar kim o'lik tirikni hisorda ko'rib hisorni berkitdik hisor ustiga kelmakni hisobini topa olmay chag'oniyon navohisi namandokdin o'q yondilar bularni alarg'a o'xshatma ish hisobini va yurish yarog'ini qanday bilurlar tengri rost keltirdi men degandek o'q bo'ldi yetti sakkiz kun panipatda edik oz oz kishimiz borib doirasigacha qalin kishilarga o'q qo'yarlar edi bosh kesib keltirurlar edi ular hech harakati va junbushi qilmas edilar oxir ba'zi davlatho hindistoniy beklarning rayi bilan amal qilib mahdiy hoja va muhammad sulton mirzo va odil sulton baxsirav va shoh mir husayn va sulton junayd barlos va abdulaziz Miroxur va muhammad ali jangjang va Qutluq qadam va vali hozin va muhib ali halifa va muhammad baxshi va jonibek va qoraqo'zi boshliq 4-5 ming kishini shabihun yubordik kecha bilan o'bdon ittifoq qila olmay parishon borib tegadilar ish qila olmadilar tong otib yorug' bo'lguncha g'animning doirasini yaqinida edilar g'anim kishisi nahoralarni choldirib fillar bilan yasab chiqdilar agarchi ish qila olmadilar andoq qalin kishi bilan ilik olishib vali hech kishi qora oldirmay va solim va salomat chiqdilar muhammad ali janjangning oyog'iga o'q tegdi agarchi muhlik emas edi vali urush kuni ishga yaramadi bu xabarni topib humoyinni cheriki bilan bir guruh bir yarim guruh bularni o'tirusiga yuborib o'zim ham qolgan cherik bilan yasab chiqdim shabihun borg'onlar humoyinga qo'shilib keldilar kun g'anim kishisi ilgariroq kelmadi biz ham yonib tushdik bu kecha orduda g'alat g'avg'oyi tushdi bir giriga yovuq suron edi va g'avg'o edi mundoq g'avg'olarni ko'rmagan ellarga xeyli taraddud va tavahhum bo'ldi bir zamondan so'ng g'avg'o bosildi odina kuni rajab oyining sakkizida farz vaqtida qorovuldan xabar keldi kim g'anim yasab keladur biz dag'i jibalanib yaroqlanib otlandik burong'or Humoyun va Hoji Kalon va Sulton Muhammad Do'ldoy va Hindubek va Vali Hozin va Pirquli seistoniy edi juvong'or muhammad sulton mirzo va mahdiy hoja va odil sulton va shoh mir husayn va sulton junayd barlos va qutlug' qadam va jonibek va muhammad baxshi va shoh husayn yoragi mo'g'ul g'onchi edi g'ulning o'ng qo'li chin temir sulton va sulaymon mirzo muhammadiy ko'kaltosh va shoh mansur barlos va yunus ali va darvesh muhammad sorbon va abdullo kitobdor edi g'ulning so'l qo'li xalifa va hoja mermiron va ahmadiy parvonachi va turdibek va qo'chbek va muhib ali xalifa va mirzobek tarxon edi irovul xisrav ko'kaltosh va muhammad ali jangjang edi abdulaziz miroxurni tarhqa tayin qilib edik burong'orning uchida vali qizil va malik qosimni bobo qashqani mo'g'ullari bilan to'lg'amag'a muqarrar qildik juvong'orning uchida qoraqo'zi va abdulmuhammad nayzaboz va shayx ali va shayx jamolborin va mahdiy va tengriquli pishg'i mo'g'ulni to'lg'amag'a yasadik g'anim kishisi yovuq kelgan bu ikki bo'lak to'lg'ana o'ng qo'ldin so'l qo'ldin g'animning orqasiga evrilgaylar o'ttiz yettinchi trek g'animning qorasi ko'ringanda bo'rong'or sari mayli ko'proq edi bu jihatdan abdulaziznikim tarhqa muayyan edi bo'rong'orga ko'mak yuborildi sulton ibrohimning qorasi yiroqdan kim ko'rindi hech yerda darang qilmay tez o'q keladur edi ilgariroq kela bizning qoramiz kim alarg'a ko'rindi bu tartib va yasolni kim mulohaza qildilar hasr bo'lib turay turmay kelay kelmay degandek qilib ne tura oldi ne burung'idek bedarang kela oldi farmon bo'ldi kim to'lg'amaga tayin bo'lgan kishi o'ng qo'ldan so'ng qo'ldan g'animning orqasiga evrilib o'q qo'yib urushga mashg'ul bo'lg'aylar burong'or juvong'or ham yurib g'anim bilan tegishgaylar to'lg'ama kishisi orqasiga evrilib o'q qo'ya kirishdilar juvong'ordan mahdiy hoja burunroq tegishdi mahdiy hojani o'tirusiga bir favj bir fil bilan keldi bular ham qalin o'q qo'yib ul favjni yondirdilar juvon g'org'a ko'mak g'uldin ahmadiy parvonachi va turdibek qo'chbek va muhib ali halifani yuborildi bo'rong'orda ham urush qoyim bo'ldi muhammad ali ko'kaltosh va shoh mansur barlos va yusuf ali va abdullohga farmon bo'ldikim g'ulning oldida ro'barodin yurib urushga mashg'ul bo'ldilar ustod aliquli ham g'ulning olidan necha qatla yaxshi farangiylar otdi mustafo to'pchi ham g'ulning so'l qo'lidan aroba ustidagi zarbzanlar bilan yaxshi zarbzanlar otdi buronxor juvong'or va g'ul va to'lg'ima g'animning girdo girdini olib shiba qo'yib bajit urushga mashg'ul bo'ldilar bir ikki qatla juvong'or burong'or sari qisqa qisqa hamla qildilar bizning kishi o'q qo'yib shiba zarbi bilan yana g'ulig'a tiqdilar g'animning o'ng qo'li va so'l qo'li bori bir yerda yig'ilib andoq tiqilish bo'ldikim ne ilgari kela oldilar ne qochg'ali yo'l topa oldilar oftob bir nayza bo'yi chiqib edi kim urush angizi bo'ldi kun tushgacha zarb urush edi kun tush bo'la ado mag'lub va maqhur va ahibbo muttahij va masrur bo'ldilar tengri taolo fazli karama bilan mundoq dushvor ishni bizga oson qildi va andoq qalin cherkni yarim kunda andoq yer bilan yakson qildi besh olti ming kishi ibrohimning yaqinida bir yerda o'q qatilg'a yetibdilar o'zga har yerda o'lganlarning bu ma'rakada o'n besh o'n olti ming taxmin qilur edik so'ngra ograga kelganda hindiston eli taqridin andoq ma'lum bo'ldikim qirq ellik ming kishi bu ma'rakada o'lgan ekandir yog'iyni bosib tushira tushira yurildi o'tiruvdin tushirgan umarolarni va o'g'lonlarni olib kela boshladilar suruk suruk fillarni filbonlar keltirib peshkash qildilar yog'iyning keyinicha yurib hossa tobindan qismtoy mirzoni va bobo chuhrani va buchka boshliqlarni ibrohimni chiqqan xayol qilib quvg'inchi tayin qildikkim ograga yetguncha tajil bila borib ilikragaylar ibrohimning o'rdusining ichi bila o'tib sarocha va uylarini sayr qilib bir qora suv yoqasiga tushdik namozi digar bor edikim tohir tabariy xalifaning qayn inisi sulton ibrohimning o'ligini qalin o'liklar ichida tanib boshini keltirdi ushbu kun o'q humoyun mirzoni va hoji kalon va muhammadiy va shoh mansur barlos va yunusali va abdullo va vali hozinni tayin qildikum jarida ildam yurib ograni iliklab xizonani zabt qilg'aylar mahdiy hojani va muhammad sulton mirzo va odil sulton va sulton junayd barlos va qutluq qadamni muqarrar qildikum partoldan ayrilib ilg'ab dehli qo'rg'onga kirib xizonalarni ehtiyot qilg'aylar tonglasi ko'chib bir kuruh yo'l kelib ot maslahatiga jo'n yoqasiga tushdik ora ikki qo'nib seshanba kuni shayx nizom avliyoning mazorini tavof qilib dehli to'g'risi jo'n yoqasida tushildi ushbu chorshanba oqshomi o'q dehli qo'rg'onni sayr qilib kechasi anda bo'lib tonglasa panshanba kuni hoji qutbiddinning mazorini tavof qilib sulton g'iyosiddin filbon va sulton alauddin xiljiyning maqbara va imoratlari va minorini va havzi xosni va sulton bahlul va sulton iskandarning maqobiri va bag'otini sayr qilib o'rdag'a tushib kemaga kirib aroq ichildi dehlining shikdorlig'ini vali qizilg'a inoyat qilib do'stni dehli viloyatida devon qilib bo'lg'on xizonalarni muhr qilib bularning uhdasiga qildik panshanba kuni andin ko'chib tug'ulq obod to'g'risi jo'n yoqasiga tushildi odina kuni ul yurtda tavaqquf qildik mavlono mahmud va shayx zayn yana ba'zi borib dehlida juma namozi qilib mening otimga xutba o'qitdilar fuqaro va masokinga bir pora yarmoq ulashib urduga keldilar shanba kuni ul yurtdan ko'chib ko'ch barko'ch ogra azimati qilildi men borib tug'ulq obodni sayr qilib o'rdug'a tushdim odina kuni rajab oyining yigirma ikkisida ograning maholoti sulaymon farmoliyning manziliga tushildi chun bu yurt xeyli qo'rg'ondan yiroq edi tonglasiga ko'chib jalolxon jikhatning imoratiga tushildi humoyun kim ilgariroq kelib edi qo'rg'ondagilar uzr aytib xiyol qilib turdilar bular ham elning besarlig'ini mulohaza qilib xizonaga dastandoz bo'lmag'aylar deb biz kelguncha chiqar yo'llarni ehtiyot qilib o'ltirib turdilar bikramojid hindu kim gualiyor rojasi edi yuz yildan ko'proq gualiyor viloyatida otalari saltanat qilib edilar iskandar guvalyorni olur maslahatiga necha yil ograda o'ltirdi so'ngra ibrohim zamonida azam humoyun sarvoniy necha mahal bajit urushdi oxir sulh bila olib shamsabodni anga berdi bikramojid sulton ibrohimni bosqonda do'zaxqa bordi avlodi va haylixonasi ograga kelganda bikramojidning haylixonasining qochar hayoli bor ekan turkum humoyun qo'ygan kishilar ko'p ehtiyot maqomida bo'lur humoyun ham borg'ali qo'ymas o'z rizolari bilan qalin javohir va jarov Humoyunqa peshkash qilur bu jumladan bir ashhar olmos edikim sulton Alauddin keltirgan ekandir andoq mashhurdirkim bir muqayyim buning qiymatini tamomi olamning ikki yarim kunlik harji debdir g'olibo sakkiz misqoldir men kelganda humoyun menga peshkash qildi men humoyunga o'q bag'ishladim qo'rg'on ichidagi sipohiylardan bilgulik kishilardan biri malikdod karoniy edi yana malik suruk yana feruson mevotiy edi bir nima xiyol bulardan zohir bo'ldi siyosat qilib yuborildi malikdod karoniyni chiqarib ba'zi istidolar qilib turdilar bora bu so'zlar qaror topguncha to'rt besh kun o'tdi alarning muddaosidek inoyat va shafqat qilib jami jihodlarni o'zlariga o'q maof tutdik ibrohimning otasiga yetti laklik pargana naqd inoyat bo'ldi beklariga ham har qaysiga parganalar berildi ibrohimning otasining bayralari bilan chiqarib ogradan bir quruq suv quyi yurt berildi panshanba kuni rajab oyining 28 da namozidigar ograga kirib sulton ibrohimning manziliga tushildi tarix 910 da kim kobul viloyati musahhar bo'ldi ul tarixdan bu tarixgacha hamisha hindiston havasi qilinur edi gohi beklarning sus raylig'idan gohi og'a inining poylig'idan hindiston yurishi muyassar bo'lmas edi oxir mundoq mavoniy qolmadi kichik kirimbek va bekotdan hech kim xilofi maqsud so'z ayta olmadi tarix 925da cherik tortib bajorni zo'r bilan ikki uch keriyda olib elini qatlaom qilib behrag'a keldik talon va taroj qilmay behra eliga moli amon solib naqd va jinsdan to'rt lak shohruhiy olib cherik eliga navkar adadi bilan ulashib kobulga murojaat qilindi ushbu tarixdan 932 gacha hindistonga bajit yurishib 7-8 yilda 5 navbat hindistonga cherik tortdik 5 navbat tengri taolo o'z fazli karami bilan sulton ibrohimdek g'animni maqhur va abtar qilib hindistondek vasiy mamlakatni bizga muyassar va musahhar qildi hazrati risolat zamonidan bu tarixgacha ul yuz podshohlardan uch kishi hindiston viloyatiga musallik bo'lib saltanat qilib turdilar bir sulton mahmud g'oziy va avlodi hindiston mamlakatida muddati madid saltanat taxtida o'ltiribdirlar ikkinchi sulton shahobiddin g'uriy va qullari va tavobiy ko'p yillar bu mamolikda podshohlik suribdirlar uchinchi mendur men vale mening ishim ul podshohlarning ishiga o'xshamas ne uchunkim sulton mahmud hindistonniki musahhar qildi xuroson taxti aning taxti zabtida edi va xorazm va dorul murs salotini anga mute va munot edi samarqand podshohi aning zeridasida edi cheriki ikki lak bo'lmasa xud bir lakda ne so'z edi yana g'animlari rojalar edi tamom hindiston bir podshohda emas edi har roja bir viloyatga o'z boshicha podshohlik qilur edi yana sulton shahobiddin g'uriy agarchi xuroson saltanati anda emas edi og'asi sulton g'iyosiddin g'uriyda edi tabaqoti nosiriyda keltirib turkum bir navbat bir lako yigirma bir ming bargustvondor bila hindistonga cherik tortibdir buning g'animlari ham roy va rojalar edi tamom hindiston bir kishida emas edi avval navbatni behraga keldik 1500 nihoyat 2000 kishi bo'lgan edik 5 navbat kim sulton ibrohimni bosib hindiston mamolikini fath qildim hech qachon hindiston yurishida muncha cherik bilan kelilmay tur edi navkar va savdar va chokar jami cherik bilan bo'lganlar 12000 ming kishi qalamga keldi manga taalluq viloyat badaxshon va qunduz va kobul va kandahor edi vali bu viloyatlardan mu'taddun bih nafi yo'q edi balki ba'zi viloyatlar yog'iyga yovuq voqe bo'lgani uchun kulli madadlar qilmoq lozim edi yana jam'i mavaron nahr viloyatlari o'zbak havonin va salotining tasarrufida edi yuz mingga yovuq cheriklari bor edi qadimiy dushman edi yana hindiston mamlakati behratin bahorgacha afg'on tasarrufida edi podshohi sulton ibrohim edi viloyat hisobi bilan 5 lak cheriki bo'lmoq kerak edi ul fursatda yurib umarosi muxolafat maqomida edi hozir cherikini bir lak chenadilar edi o'zining va umarosining ming chog'liq fili bor derlar edi bu hol va bu quvvat bilan tavakkul qilib o'zbakdek yuz ming qari yog'iyni orqada qo'yib sulton ibrohimdek qalin cheriklik va vasiy mulklik podshoh bilan ro'baro bo'ldik tavakkulimizga yarasha tengri taolo ranj va mashaqqatimizni zoyi qilmay mundoq zo'r g'animni mag'lub qilib hindistondek keng mamlakatni maftuh ayladi bu davlatni o'zimizning zo'r va quvvatidan ko'rmas biz balki tengrining mahsul lut va shafqatidindir va bu saodatni o'zimizning sa'y va himmatidan bilmas biz balki tengrining ayni karam va inoyatidindir hindiston mamoliki vase va purmardum va purhosil viloyat voqe bo'libdir sharqi va janubi balki g'arbi ham muhit daryosiga muntahi bo'lur shimoli bir kim hindikush va kofiriston va kashmir tog'lari bilan payvastdir g'arbi shimoli kobul va g'azni va qandahor voqe bo'libdir jami hindiston viloyatining poytaxti dehli ermish sulton shahobiddin g'o'riydan so'ng sulton feruzshohning oxir ahdig'acha aksar hindiston Dehli salotining taxti zabtida ekandir bu tarixda kim men hindistonni fath qildim 5 musulmon podshoh va 2 kofir hindistonda saltanat qilurlar edi agarchi kichik kerim roy va roja tog' va jangalda xeyli bor edilar vali mo'tabar va mustaqil bular edilar bir afg'onlar edi kim dehli poytaxti alar edilar. behradan bahorgacha qobiz edilar afg'onlardan burun junpur sulton husayn sharqiyning qabzida edi bu jamoatni puri derlar bularning otalari sulton feruzshoh va ul salotinning oldida saqqo ekandurlar feruzshohdan so'ng junpur mamlakatiga musallid bo'lib turdilar dehli sulton alavudinning ilgida edi bu tabaqa saiddir temurbek dehlini olg'onda dehli hukumatini bularning otalariga berib borib edi Sultan bahlul Lodi afg'on va o'g'li Sultan iskandar dehli poytaxti bilan junpur poytaxtiga qobuz bo'ldilar har ikki poytaxt bir podshohnishin bo'ldi ikkinchi gujarotda Sultan muzaffar edi Sultan ibrohim fathiddin bir necha kun burunroq olamdan naql qildi bisyor mutasharri podshoh edi tolibi ilmlig'i bor edi hadis mutoala qilur edi doim mushab kitobat qilur edi bu tabaqani tonk derdilar bularning ham otalari sulton feruz shoh va ul salotinga sharobdor ekandirlar feruz shohdan so'ng gujarot viloyatiga qobiz bo'libdirlar uchinchi dakanda bahmaniylar edi vale bu tarixda dakan salotiniga ixtiyor va iqtidor qolmay tur edi tamom viloyatlarni ulug' beklar iliklab edi bir nimaga ehtiyoj bo'lsa beklardan tilar edi to'rtinchi molva viloyatida kim mandov ham dedilar sulton mahmud edi bu tabaqani haljiy dedilar buni ronosango kofir bosib aksar viloyatga qobiz bo'lib edi bu ham zaif bo'lib edi bularning otalari feruzshohning tarbiyatkardalaridan ekandir andan so'ngra molva viloyatiga qobiz bo'lib turdilar beshinchi bangola viloyatida nusrat shoh edi otasi bangolada podshoh bo'lib edi sayyid edi va sulton alauddinga mullaqab edi bunga saltanat meros tegib edi ajab rasmiydir bangolada saltanat merosi kamroq bo'lur podshohning bir muayyan taxti bor umaro va vizoro va sohib mansablarning har qaysining bir muqarrariy yeri bordir bangola el qoshida ul taxt va ul yerlar mo'tabardir har qaysi yerda tobe va mutay navkar va chokar va jami muayyan va muqarrardir podshohning nasb va azla xotira tilasa har kimni kim birovning yeriga o'ltirg'izdi ul yerga tobe va mute navkar va chokar tamom bu kishining bo'lur balki podshohning taxtida ham bu xosiyatdir har kim podshohni o'ltirib taxtga chiqquncha fursat topsa ul podshoh bo'lur umaro va vuzaro va sipohiy va rayyat barcha anga itoat va inqiyod qilurlar burungi podshohidek podshoh va farmonravo bilurlar bangola elining so'zi budurkim biz taxti halol biz har kim taxt ustida bo'lsa biz anga mute va munqoddirmiz nechukkim shohning otasi sulton alovuddindan burun bir habashiy podshohni o'ltirib taxtga chiqib muddatli saltanat qildi habashiyni sulton alovuddindan so'ng irs tariqi bilan holo o'g'li podshoh bo'libdir yana bangolada bu rasmdirkim har kishi kim podshoh bo'ldi burungi podshohlarning xizonalarini sarf va harj qilmoqlik kulli ayb va ordir har kim podshoh bo'lsa yana yangi xizona yig'moq kerak xizona jam qilmoqlik ul elning qoshida faxr va mubohotdir yana bir rasm kim xizona va poygoh va mulk salotinining jami ma'unotining qadimdin muqarrar va muayyan tanlari parganalar kim o'zga yerga aslo harj bo'lmas ulug' mo'tabar va musulmon va qalin cheriklik va bisyor viloyatliq bu besh podshoh edikim mazkur bo'ldi kofirlardan ulug'rog'i viloyat va cherik bilan bijongar rojasidir yana rano sangodirkim bu yovuqlarda o'zining jur'ati va qilichidan muncha ulg'ayib edi asli viloyati chetur edi mandov salotinining saltanati halal topganda mandovga taalluq qalin viloyatga qobiz bo'ldi misli ratanpur va sarangpur va behilson va chandiriy tarix 914 da tengri taolo inoyati bilan chandrikim necha yil edi dorul harb bo'lib edi medini rov otliq ravasangoning ulug' va mo'tabar kishisi 4-5 ming kofir bilan anda edi bir ikki kerida zo'rlab olib kofirlarni qatlaom qilib dorul islom qildim nechunkim sharhi mazkur bo'lg'usidir yana hindistonning atrof va javonibida g'alaba roy va rojadur ba'zi mutiul islom ba'zi yiroqligidan yo yeri berkligidan islom podshohlariga itoat qilmaydilar hindiston avvalgi iqlimdan va ikkinchi iqlimdan va uchinchi iqlimdandir to'rtinchi iqlimdan hindistonda yo'qdir g'arib mamlakatda voqe bo'lib turibdi bizning viloyatlarga boqa o'zga olamiydir tog' va daryosi va jangal va sahrosi mavoziyi va viloyati va hayvonot va nabototi eli va tili va yomg'iri va yili barcha o'zgacha voqe bo'libdir kobul tavobii garmserlar agarchi ba'zi ishda hindistonga mushobahati bor ba'zida yo'q sin suvni o'tkach yer va suv va yog'och va tosh va el va ulus va roh va rasm tamomiy hindiston tarixidadir shimoldagi tog' kim mazkur bo'ldi sin daryosidan o'tgach bu tog'da kashmir tavobi viloyatlaridir agarchi bu tarixda bu tog'dagi viloyatlar misli pakli va shahmang aksari kashmirga itoat qilmas vale burun kashmir dohili ekandir kashmirdan o'tgach bu tog'da benihoyat el va ulus va pargana va viloyatlardir bangola va balki muhit yoqasig'acha bu tog'da payvas haloyiqdir hindiston elidan muncha tahqiq va taftish qilindi hech kim bu tavoifdan tahqiq xabar ayta olmadi muncha deydurlar deydurlarkim bu tog' elini kas derlar xotirga kim hindiston eli shinni sin talaffuz qilur chun bu tog'da mo'tabar shahar kashmirdir balki kashmirdan o'zga bu tog'da yana shahri eshitilmaydir bu jihatdan bo'la olurkim kashmir demish bo'lg'aylar bu tog' elidan matoi nofa mushk va qo'tosi bahriy va zafaron va surt va misdur bu tog'ni hind eli savolak parbat dedilar hind tili bilan savo rub lak yuz ming parbat tog' ya'ni rub va yuz ming tog' kim yuz yigirma besh ming tog' bo'lg'ay bu tog'larda qor o'ksumas hindistonning ba'zi viloyatidan misli lohir va sehrind va sanbaldin bu tog'da qor oqarib ko'rinur ushbu tog' kobulda hindiqushga mavsumdir kobuldan bu tog' sharqqa baqa boribdir bir nima janubga moyil janubi tamom haqdir. bu tog'ning va bu noma'lum uluslarning kim kas derlar shimoli tebat viloyatidir bu tog'dan qalin daryo chiqib hindistonning ichi bila oqar sehrindin shimol saraboqqa olti kim sind va bahat va chanob va roviy va biyoh va satluj bo'lg'ay ushbu tog'dan chiqib mo'lton navohsida borcha bir yerda qotilur borcha bir yerda qotilganda ham sin derlar g'arb sari oqib tatta viloyatining ichi bilan o'tib ummonga qotilur bu olti daryodan o'zga daryolar jon va gang va rahab va gomti va gagar va siru va gandak yana qalin daryolardurkim bori gang daryosi qotilib gang o'q atanur sharq sari oqib bangola viloyatining orasi bilan o'tib muhitqa to'kilur boriyning manbai ushbu savolak parbatdir yana ba'zi daryolar durkum hindiston tog'laridan chiqar misli chambal va banos va bitvi va sun bu tog'larda qor aslo bo'lmas alar ham gang daryosiga qotilur hindistonda ham tog'lar bordir u jumladan bir tog'i tushib tur shimoldan janubga boqa tur bu tog'ning ibtidosi dehli viloyatida feruzshohning jahannamo otliq imoratidan durkim parchag'ina toshliq tog'ni ustida voqe bo'libdir mundan o'tgach dehli navosida parcha parcha kichikrak kichikrak anda munda toshliq toqqinalar paydo bo'libdir mevot viloyatiga yeta bu tog'lar ulug'roq bo'lur mevoddan o'tib biyona velotaga borur sekri va bori va dilpurning tog'lari ham ushbu tuta dur agarchi payvas emas gvaliyorning kim kolpur dedilar tog'lari ushbu tog'ning sho'balaridandir rantanbur va chetur va mandov va chondri tog'lari ham ushbu tog'lar raglaridandir ba'zi yerlarda yetti sakkiz quruq munqatiy bo'libdir bu tog'lar past past va durush va toshliq va jangallik tog'lardir bu tog'larda qor aslo yog'mas hindistonda ba'zi daryolarning manbai bu tog'lardir hindistonning aksari viloyati tuz yerda voqe bo'libdir muncha shaharlar va muncha viloyatlar kim bor hech yerda oqar suv yo'qdir oqar suvi daryolardir ba'zi yerlarda qora suvlardir ba'zi shaharlarning kim ariq qozib suv chiqarur qobiliyati ham bor suv chiqarmaydirlar bu necha jihatdan bo'la olur bir bu kim ziroat va bog'otiga aslo suv ehtiyoj emas harifiy mahsuli xud pashkoli yomg'ir bilan bo'ladir bu g'aribdir kim rabbiy mahsuli agar yomg'ir bo'lmasa ham bo'ladi daraxtlarning niholig'i bir ikki yil suvni tashib yo charx bilan yo dal bilan suv beradilar andan so'ng aslo bermak ehtiyoj emas ba'zi sabzalarga suv beradilar lohur va debolpur va sehrind va ul navohida charx bilan suv beradilar ikki uzun ipni chohning qaddicha halqa qilib turdilar ikki ipning orasiga yig'ochlar bog'lab ko'zalarni yig'ochlarga berkitib turdilar bu ko'zalarni berkitgan ipni choh ustidagi charxga solib turdilar bu charxning tiyrining yana bir boshida yana bir charx qilib turdilar bu charxning qoshida yana bir charx qilib turdilar kim o'qi tik turibdir o'y bu charxni evirgach parralari ikkinchi charxning parralariga kirib ul ko'zalik charx evrilur suv to'kilur yerda nov qo'yib turlar novdin har yon suv eltarlar yana ogra va chondivor va biyona va bu namohida dal bilan suv berurlar bu mashaqqatlikdir va murdorlig'i ham bor choh yoqasida ayri yig'ochni berkitib ayrining orasida g'altak tartib qilib turdilar uzun arg'amchiga ulug' dalimni bog'lab bu g'altak ustiga solib turdilar arg'amchining bir uchini o'yga bog'lab turdilar bir kishi o'yni haydamoq kerak bir kishi dalv suvini to'kmak kerak har qatla o'y tortib dalvni chiqarib yonar mahalda ul arg'amchi o'yning yo'lig'a kim o'y siyduk va tezagi bilan mulavvastur tegib yana chohqqa tushar ba'zi ziroatlarga suv ehtiyoj bo'lsa ko'za bila er va xotin suv tashib sug'oradurlar hindiston shaharlari va viloyatlari asru besafodir bori shaharlari va bori yerlari bir vazliq bag'otiga tom bo'lmas aksar yerlari tup tuz voqe bo'libdir ba'zi daryolarning va rudlarning yoqasi pashkol yog'inlari jihatdan obkanlar bo'lib turkim har yerdan ubur va murur mutaazzirdir tuzlarda ba'zi yerlarda tikonli daraxt jangali bordirkim parganalarning eli bu jangallarda qo'zg'adab mutamarridlik qilib mol bermaslar hindistonda oqar suv daryolardan o'zga kamdir ahyonan ba'zi yerda qora suvlar bor uch muncha shahr va viloyat choh suvi bilan yo havz suvi bilan kim pashkol yomg'iridan yig'ilmish bo'lg'ay maishat qilur